नालो ईंदो जो त हाणे नंढनि जानवरनि जा नाला अलाह ताला क़ुर शरीफ़ जी सूरतूं मतिलबु त सूरतुनि में उन्हनि जो मैंशन थिए थो उन्हनि जो ज़िक्र थिए थो इन करे उन सूरत जंहिं में ज़िक्र आहे नमल जो पोइ उन सूरत नमल थी सूरत जंहिं में ज़िक्र आहे पंहिंजे माखी जे मख जो नहल जो सोरहों नंबर सूरत त उनखे पोइ चयूं त सूरत नहल अहिड़े नमूने सां सूरत जंहिं में ज़िक्रु आहे अन कबूत जो कोरीअड़े जो कोरी कोरीअड़े जो ज़िक्र केरु कंदो पर अलाह ताला ज़िक्र कर कोरीअड़े जो सूरत जो नालो कोरीअड़ो कोरीअड़ो अल अन कोरीड़ो कोरीअ जो अनकबूतूथ बैथल अन कबूत सभिनी खां जीणो सभिनी खां कमज़ोर तरीन घर जेको आहे सो कोरीअड़े जो घरु आहे पर कोरीअड़ो कहिड़ा कमु थो करे कहिड़ी ॼाण थो पखेड़े जंहिंमें नबी पाक सलाह खे मतिलबु त ॻोल्हे नथा सघनि पंहिंजो कुफार या अहिड़े पासे ॿिए पासे मतिलबु त काफ़र आहे जेको पंहिंजी ॼारूं थो ठाहे कोरीअड़े जे ॼार वांगुरु उहा का ॼार अहिड़ी कमज़ोर आहे जो टुटी पवंदी उहो कोरीअ जी ॻाल्हि हिन खां सवाइ पंहिंजो सूरत फील हेॾो हाथी जेको आहे हुनजे अलम तरबो फील हाथी जो हाथी जे हाणे इहे नाला मुत जानवरनि जा आहिनि हाणे ऐं जिन सां नाला शुरू था थियनि या छा त हाणे मूं हिकु अॼु ख़्यालु कयो त इहो सूरत अंब अंबियाले इस्लाम पढ़ीसूं पियो हुन में ज़िक्र आयो पंहिंजो जानवरनि जो वग़ैरह त आख़रत में जेके याजूज माजूज़ ईंदा पोइ दाबतल आर्द ईंदा दाबतल बतल आर्द पाण हुन दाबतल आर्द जे करे मूं सोचियो त पोइ हिनखे सूरत खे पढ़ूं त पोइ दाबत जो ज़िकरु कयूं जानवरनि जो ज़िक्र करियूं पखियुनि जो ज़िक्र करियूं पोइ हाणे पंहिंजे लिखियो छा चइबो आहे अतार पंहिंजो मंतक तैर मंतक तैर हिन में ज़िक्र ईंदो आहे अलाह सुलेमा इस्लाम चए थो असांखे दाऊद इस्लाम चए थो असांखे मंतक तैर सेखारियो अलाह ताला यानी पखियुनि जी ॿोली असांखे सम्झाई पखियुनि जी ॿोली कीअं सम्झ में अचे ख़बर न आहे अलाह ताला हुननि खे सेखारी थी पखी छा थो चवे पखी छा थो चवे कहिड़ी ॻाल्हि थो करे कहिड़ी ॻाल्हि थो करे हीअ तमामु हिकिड़ी अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिं ते माण्हुनि जो तज तव्हां ॾिसो त इन लिहाज़ खां त असांजो हिकिड़ी यूरोप यूनान मजिब पंहिंजो हिकिड़ो माण्हू को लिखण वारो पैदा थियो हुनजो नालो आहे ईसप हाणे तव्हां वटि सिंधीअ में बि किताबु आहे पंहिंजो ईसप जूं आखाणियूं तर्जुमो कयो अथऊं को सौ खनि कहाणियूं आहिनि हुन में तमामु सुहिणियूं कहाणियूं जेको पाण नंढे हूंदे पढ़ंदासीं गिदड़ डाख न पुजे आखे थू छ थू खतालछा त वञो इहे कहाणियूं किथां आहियूं मतिलबु इहे ई सभ जूं कहाणियूं आहिनि हिन खे चइबो आहे ईसप पियो यूनान जो माण्हू को हो जंहिं कहाणियूं लिखी नंढियूं नंढियूं कहाणियूं आहिनि पर जानवरनि जूं कहाणियूं जानवर हीअं थी चयो हीअं थी चयो हिन हीअं कयो हिन हीअं कयो हीअ चालाकी कयईं हीअ बदमाशी कयईं हीअ मथां हिनखे मॉरल वैल्यूज़ हुयूं हिननि कहाणियुनि जूं माण्हू ॿार सिखनि उनजो जेको त्वज अहिड़े नमूने सां एक्स एक्सपांड थिए जेको आहे छा चइबो आहे इमेजिनेशन त अहिड़ी ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं उन खां पोइ सवाइ ई सभु जे अखाणियुनि खां सवाइ फेबल्स खां सवाइ पंहिंजो पंचतंत्र आहे हिंदुस्तान जी पंहिंजो संस्कृत जी किताबु आहे कहाणियुनि जा हुन में बि जानवरनि जूं कहाणियूं आहिनि पोइ उन्हनि ई कहाणियुनि खे या ॿियनि खे तर्जुमो कयो आहे अरबी में तमामु आगाटे ज़माने में कलील वमन आहे उहे पाण में कलील आहे दमन आहे उहे पाण में ॻाल्हाइनि था अहिड़े क़िस्म जा घणियूं तोता मीना की कहाणी फलाण फलाण इहे घणियूं कहाणियूं आहिनि हुन में माण्हू सबक सिखे थो कहिड़ी ॻाल्हि आहे पाण हिन को शरई अहकामात कोन्हनि आहिनि परम अख़लाक़ी ॻाल्हियूं आहिनि हुन में माण्हू अदब ऐं आदाब सिखे थो ॻाल्हाइण जा उथण जा विहण जा इहे घणियूं ॻाल्हियूं हुन में जा नफ़े वारियूं आहिनि इंसान ज़ात जे लाइ हिन करे अलाह ताला ही क़ुर शरीफ़ श्री हीअ मंतक तैर हज़रत दाऊद अलाम हज़रत सलाम जे लिहाज़ खां त पोइ हाणे अस ऐं मूं सोचियो त इहो जानवर छा था चवनि अहिड़ी ॻाल्हि था कनि हिन में असांजे मुफ़सन के ॻाल्हियूं मतिलबु कयूं आहिनि त भई फलाणो जानवर ई थो चवे फलाणो जानवर ई थो चवे फलाणो अलाए छा था चवनि पर अलाह ताला चए थो त सभई मुंहिंजी तस्वीर कनि था पाण कहिड़े नमूने तस्वीर कंदा त हीअ तव्हां इहे सम्झी कोन था सघो पर हू कनि था तस्बी इन करे ज़रूरु इहे जानवर जेके आहिनि से वीचारा तस्बी कंदा हुआ हिते हिकिड़ो पखी हुओ मुंहिंजे पाड़े में जे सुबुह जो वक़्तु निमाज़ पढ़ण उन वक़्तु हू ॻाल्हाईंदो वेठो जहिड़ो कंहिं सां ॻाल्हाए थो हीअं हीअं हीअं थी वियो हलियो हीअं हीअं हीअं थी वियो हलियो हीअं हीअं हीअं थी वियो हलियो अलाए छा पियो चवे वरी ॿियो हुनखे को जवाबु ॾिए थो अलाए छा पोइ हाणे मूं साल ॾिठो आहे मूं हिन साल मूं ॾिसो ई कोन्हे हो पर हिते हूंदो हो वीचारो खे जॻाईंदो हुओ या या मूंखे सुजाॻ कंदो हो या तवजो मुंहिंजो छिकाईंदो हो पोइ मूंखे ॾिसण में को तमामु को नढिड़ो जानवर आहे कारड़ो आहे अलाए छा जो हुन में वणनि में लिखियो पियो आहे पर पोइ ईअं अहिड़े नमूने सां पाण वटि गेरो आहे जेको कंदो हू हू हू हू त हाणे उहो छा थो चवे पंहिंजो ॿियो जेको कबूतर आहे सो छा थो चवे कुकड़ो जेको आहे सो छा थो चवे ॾीडर जेको आहे सो छा थो चवे गिदड़ जेको आहे सो छा थो चवे फलाणो जेको आहे छा थो चवे हे जानवर छा था चवनि त पोइ इन ते सालबी बि रहमत वॾो मुफ़सरु आहे पंजी सदी हिजरी जो हुन जेको आहे इहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि ॿियनि बि पंहिंजा आंदा आहिनि त भई कील जेका हुई तव्हांजी छा थी चवे हज़रत सलमा आल इस्लाम खे गुफ़्तगु थी करे पर हुनखे ॿुधाए थी नसीहत जूं ॻाल्हियूं पोइ वरी हज़रत सलमा इस्लाम खे चए थो मूंखे नसीहत कर हाणे ॾिसो अंबिया आल इस्लाम कीलनि खां नसीहतूं था वठनि हाणे इन्हनि ॻाल्हियुनि खे ॾिसी पंहिंजे यूरोप जे माण्हुनि तवजो कयो आहे पंहिंजे हिन ते कील ते त हुनजी हुनजो सिक छा चइबो आहे सोसाइटी हुनजी कील जी कहिड़ी आहे कीअं थियूं उथनि कीअं थियूं वेहनि कीअं गॾु कनि थियूं ताम कीअं हिक ॿिए खे ॿुधाइनि थियूं कीअं हिक ॿिए सां सलाह थियूं मशवरो थियूं कनि पूरो हिकिड़ो किताबु हुन लिखियो आहे हुनजो नालो अलाए छा आहे उहो ॾिसंदो तव्हां दी स्टोरी ऑफ एंट या छा त उन उन मधु ऐं अहिड़े नमूने सां जेको माखी जी मख आहे उन ते हाणे माण्हू रिसर्च कई आहे त उहा कीअं थी वञे कीअं ॻोल्हे थी पंहिंजो गुल ऐं कीअं वरी ॿियनि खे ॿुधाए थी त वरी गुल हिन पासे अथव त अछो वारो कयो पोइ वरी सभई उन पासे वञनि थियूं सभई पोइ का पोइ ते रहिजी थी वञे त पोइ हुन खां रस्तो भुलिजी थो वञे कहिड़े नमूने सां उहे डांस थियूं कनि ऐं पंहिंजो उन ते वरी उनखे तरफ़ ऐं ऐतराफ़ ॿुधाइनि थियूं अहिड़े नंढा माण्हुनि रिसर्च कई आहे अॼुकल्ह जे ज़माने में त हाणे हज़रत सलेमा इस्लाम खे अलाह ताला पंहिंजो इलाम सां या कशफ सां या वईअ सां जीअं बि ॿुधायो त अहिड़े नमूने हीअ था चवनि हीअ था हीअं था चवनि हीअ जानवर हीअं थो चए हीअ जानवर हीअं थो चए पर हाणे हिन ज़माने में पंहिंजो इहे रिसर्च करण वारा इहे जेके स्कॉलर साइंटिस्ट आहिनि उन हुनखे बि साइंटिस्ट चइबो जो वीचारा ॾींहुं लॻा पिया हुननि खे माखी जे मखियुनि खे पंहिंजे फलाणनि खे किलियुनि खे मकुड़नि खे पंहिंजे मखियुनि खे सभु रिस मच्छरनि खे अलाह ताला फरमायो त हिन लाइ अलाई असि त ही पंहिंजो इहा मिसाल जेको आहे बाउदत बाउदत वफ़ोक आहे बाउदत माना मच्छर हाणे मच्छर जी कान्हे अलाह ताला चवनि त मतिलबु खिलिया थिए माण्हू भई अलाह ताला कहिड़ियूं ॻाल्हियूं वेठो करे अन कबूत जी ॻाल्हि थो करे वरी नमल जी ॻाल्हि थो करे वरी फलाण जी ॻाल्हि थो करे बादशाह जूं ॻाल्हियूं करणु खपे वॾनि वॾनि ॻाल्हियूं को महल महलातूं जी ॻाल्हियूं करणु खपे वरी नंढियूं मामूली शयूं आहिनि पर अलाह ताली चए थो वरी मामूली शयूं आहिनि मूं ठाहियूं आहिनि इहे मामूली शयूं तव्हां उन्हनि जो खंभ त ठाहे ॾेखारियो मूंखे खंभ जेको आहे मच्छर जो ओहिड़ो तव्हां ठाहे ॾेखारियो हाणे रिसर्च कंदा वरी खंभ मच्छर जो छा आहे हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे केतिरा मच्छर खे खंभ पेर आहिनि केतिरा त आहिनि इहे सभु इंटामोलॉजी में आहे माना सम्झ में अचे थो हिन खे छह घटि में घटि त आहिनि पंहिंजा इहे खंभ जेके त हाणे अहिड़े नमूने सां मतिलबु माण्हू रिसर्च कनि था हाणे अॼुकल्ह त उहे मुंहिंजी कंहिं ॻाल्हि ते पहुचनि था पोइ लिखनि था उहो हिकिड़ो इल्मु आहे ही हिकिड़ो हू अलाह ताला जो मिल दुन आहे इल्मु आहे अलाह ताला वटां इल्मु हो हज़रत सलेमान खे ऐं हज़रत दाऊद अल खे ऐं हीअ जेको हाणे माण्हू रिसर्च करे हथु कनि था पंहिंजी सोच वीचार करे हथु कनि था हाणे इहो जेको आहे सो हिकिड़ो अकली इल्मु आहे अकल अकल जे लिहाज़ खां हुननि खे सम्झि में अचे थो भई हीअं ॻाल्हि आहे हीअं ॻाल्हि पोइ वरी लिखनि था पर अला शरीफ़ में चयो त भई जेके को बि पखी ऐं हीअ जेके मतिलबु जानवर जेके आहिनि उन्हनि जूं सोसाइटियूं आहिनि उन्हनि जूं उमन अमसार कुम तव्हां जहिड़ियूं उमतूं आहिनि उहे तव्हां अहिड़ियूं उमतूं आहिनि माना यानी इंसान जी हिकिड़ी उमत आहे यानी उम्मतुनि हिकिड़ो इहा आहे हीअं खाए थो हीअं पीए थो हीअं उथे थो हीअं घरु ठाहे थो अहिड़े नमूने सां सोसाइटी ठाहे थो अहिड़े नमूने सां माण्हू में ॻाल्हाइनि था अहिड़े नमूने सां जानवर जेके हर हिकु जानवर जी हिकिड़ी उमन अम सालकूं अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में फरमायो त उहे तव्हां वांगुरु उहे उमतूं आहिनि मतिलबु त उन्हनि जी सोसाइटी ईअं कोन्हे त हिकिड़ो रेंडम मख पई हले मखियूं जी ज़रूरु हुन सां ॿियनि सां मास्तो हूंदो वरी शादियूं कंदियूं वरी पंहिंजो ॿारु ॼणींदियूं वरी पंहिंजो ॿियो मखी ॼणींदा मखी आहे मखी आहे ऐं कबूतरी आहे जेको बि जानवर आहे कुओ बुहो ई उहे सभई जेके कुता ॿिला सभई जानवर जेके आहिनि त हिननि जूं स्टोरियूं जेके आहिनि पोइ असांजा ओलमाद जेके ॻाल्हि कोन था कनि बसि चवंदो बाबा इहो न कयो वञो वक़्तु विञायो था खा मखा न ई वक़्तु विञाइण खां मूंखां जो कोन्हे हीअ सोच वीचार आहे उहो तव्हांखे कंहिं पासे वठी वेंदो भई साइंस साइंस जे मैदान में या इल्म जे मैदान में या ख़्याल जे या तखयुल जे या इमेजिनेशन तव्हांजो एक्सपन थींदो उन तां पोइ ई सॼियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं भई एंटीनाऊं वैंटेनाऊं जेके ठाहियूं अथऊं सो इहे हिन जानवरनि जूं जी एंटेनाऊं ॾिसी त भई कीअं ख़बर थी पए हिनखे हेतिरो मैल परे हेतिरा मतिलबु की कीअं वल्चर जेको आहे असांजे ॻोठ में हाणे अॼु मुंहिंजो हिकिड़ो अरब पंहिंजो उस्ताद आहे वीचारो पंहिंजो मिस्र जो माण्हू उहो मूंखे पियो चए त मूं ॿुधायो हुनखे मुंहिंजो ईरान वारा जेके आहिनि लाश खे छॾे ॾींदा हुआ हुन डेड हाउस में उहो पाणी वल्चर्स ईंदा खाई वेंदा हलिया गिझूं ईंदियूं जानवर ईंदा खाई वेंदा हलिया की जानवरनि खे कीअं ख़बर पवंदी कीअं पहुचंदा मुंहिंजो हा ॻोठु नवाबाद में असांजो जेको ढोर मरी वेंदो को कुतो ॿिलो मरी वेंदो त उहो पियो हूंदो त गिझूं परे खां अलाए जबल में थियूं रहनि अलाए किथां थियूं रहनि उतां ई हुननि खे धप पइजी वेंदी ॿिए टे ॾींहं ते पोइ ईंदियूं बसि अची कठियूं थींदियूं पोइ वरी अलाए केॾांहुं वेंदियूं असीं त हुनजा घर वर असां वटि त कोन्हनि अलाए किथे अथनि घर में हिन जा पर उहे अचनि था पर हाणे उहो छो जो शहर में वॾो थियो आहे हुनखे ख़बर कोन्हे त मतिलबु कीअं शहर वारनि खे ख़बर गिझूं किथां थियूं अचनि भई मोहम्मद इन इन लिहाज़ खां मतिलबु जानवरनि खे ख़बर पए थी धप थी अचे परे खां बू थी अचे पंहिंजो सवन सालनि सवन महिलनि खां परे हुननि खे बू अचे थी पोइ हुतां ई उॾामनि था अची पहुचनि था उते लाश वाश खे खाई पंहिंजो कपाए पूरो करे पोइ वरी खणी मतिलबु हॾा वॾा जेके आहिनि से वरी छॾे था वञनि पोयां कुता वेठा हॾा भॼंदा ऐं कंदा उहो कंदा जो इहे जानवर बि हाणे के हाणे वरी जेके चङा सिखणु घुरिजे भई जानवर खे पूरे छॾिजे हुन मां धप थींदी हुन मां बीमारी थींदी हुन मां ॿिया जानवर जेके आहिनि सिमरंदा हुन में बीमारी पखिड़ंदी वग़ैरह पर पोइ माण्हू छॾे ॾियनि लाश असां वटि पींदे पिया हूंदा वीचारा ढोर को मरी वेंदो हुओ या को जानवर को कुतो को ॿिलो को घोड़ो को गॾु बसि मरी वेंदो पोइ वरी लाश पियो हूंदो हुओ हुते पियो सभु पखंदो हुतां लंघबो पियो पियो वरी पंद्रहं वीह ॾींहं तेसिताईं गिजूं विझूं ईंदियूं हुयूं खाई वेंदियूं हलियूं बाक़ी हॾा बचंदा वञी त अहिड़े नमूने जानवरनि खे कीअं ख़बर पए थी त इहे जानवरनि जूं कहाणियूं मतिलबु त अला ताला शरीफ़ में ॾिनियूं आहिनि त हिननि खे हिन ॾांहुं तवजो करण जो पासो आहे हाणे थोरी ज़िक्र कयूं त पंहिंजो सूरत हीअ आहे हिन नालो आहे सूरत जो नमल पर हीअ शुरू थी थिए तौसीन सां तौसीन ऐं हिन में मीम कोन्हे तौसीन आहे रुगो त ऐं सीन सम्झो माना तूर ऐं सीन माना या अलाह ताला जो नालो मतिलबु त जेको बि आहे ताहिर आहे जेको बि नालो आहे या सना अलाह ताला जी सीन सना हिकिड़ो साह सां सना हिन खां अॻु में सूरत हुई ता तोहा वीह नंबर सूरत उहो ई तोहा वरी पंहिंजो छवीह नंबर सूरत जेका सी उहा थी शौरा सूरत शोरा हुनजो नालो आहे तसीन मीम मीम आहे हुनमें आख़िर में पोइ हाणे हीअ सतावीह सूरत ईंदी तहासीन हिन में मीम न आहे पोइ वरी अठावीह सूरत ईंदी सूरत हुन सूरत में वरी तुआ सीन मीम पर हाणे इहे जेके तो तो हा तो सीन तुआ सीन मीम हिननि सूरतुनि में हज़रत मूसा आल इस्लाम जो ज़िक्र घणो आहे पर पंहिंजो तुआ जेका सूरत आहे वी उन में रुॻो हज़रत मूसा आल इस्लाम हुनजे मतिलबु त हिन पासे हुन पासे दरिया जे फ्रोन जे ॿाहिरि इहे ॻाल्हियूं करे पोइ वरी हज़रत आदम अल इस्लाम जी ॻाल्हि करे त बसि इहे ॿ नबी हुन में मैंशन थियल आहिनि हिन में ऐं पंहिंजो हीअ सूरत शोरा जेका हिन में सभु नबी आहिनि पहिरीं सूरत पहिरीं हज़रत मूंसा अलाम जो ज़िकिर पोइ हुन खां पोइ हज़रत इब्राहिम अल जो ज़िक हुद अलाम क़ौम जो ज़िक्र पोइ वरी आहे पंहिंजो साले क़ौम समूद जो ज़िकर हुयो हिन सां हुन हुनमें घणियूं ज़िकर पोइ वरी हिन क़ौम हिन क़ौम यानी हज़रत मोहम्मद जी उमत इहो ॿ सौ सतावीह आयतूं आहिनि हुन हुनमें सूरत शोरा में नंढियूं नंढियूं आयतूं आहिनि तंहिं करे वॾी सूरत ॾिसण में थी अचे पर आहे नंढी सूरत पोइ उहा सूरत आहे जंहिंमें अंदरि अशीर तकल अख़रबीन उहो बि उन में हुकुम आहे त पंहिंजे वेठनि वेझनि माइटनि खे जेको आहे सो ॾेजार अलाह ताला जे अदा खां मतिलबु त उनखे तंबी कर इहा उन में सूरत शोहरा में छवीह नंबर सूरत में हाणे हीअ सूरत जेका आहे सूरत नमल हिन महिल पहिरीं पहिरीं ज़िक्र ईंदो पंहिंजे हज़रत मूसा अलाम जो उहो ॿिनि आयतुनि में टिनि में थोरो मतिलबु तमामु मुख़्तसिर हुन खां पोइ हज़रत दाऊद ऐं सुलमा जो ज़िक्र वधीक तफ़सील में हिन मंझि उन खां पोइ पंहिंजो हज़रत साल इस्लाम जो ज़िक्र या वरी ॿियनि नबियनि जो ज़िक्र ईंदो वरी आख़िरि में सूरत जे दाब बतल अर्द जो ज़िक्र ईंदो त जेको धरती जेको पैदा थींदो जेको माण्हू सां ॻाल्हाईंदो जेको काफ़र खे काफ़र चवंदो मुस मोमिन खे मोमिन चवंदो उहो उहो बि ज़िक्र हिन में ईंदो इन खां पोइ सूरत जेका कसस ईंदी हुन में रुगो हज़रत मूसा अलाम जो ज़िक्र आहे हुनजे पैदाश खां वठी ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं पोइ वरी कारून जो हुन में ज़िक्र आहे कारून माइटु आहे हज़रत मूसा आल इस्लाम जो हुन मज़ा ॼण हुनखे दौलत अलाह ताला ॾिनी पोइ वरी हुन ते कंजूसी करे हुन ते वेही रहियो ऐं पंहिंजो ताक़त थिए आज़माई ऐं जेको हिकिड़ो जेके जेके धरती ते जेके ताक़तूं आहिनि उहे टे चारि आहिनि हिकिड़ो त जेको बादशाह आहे सोवरन आहे मुल्क जो उहो आहे ॿियो सुपा ऐं जेके मिनिस्टर मिनिस्ट्री यानी पाण वटि जो चइजे सेंट्रल सर्विसिस हुन में जेके एडमिनिस्ट्रेटर्स वग़ैरह थियनि था कलेक्टर ऐं धूल फ़साद ऐं पुलिस वारा ऑफिसर अमलदार ई हू इहे थियनि जा थिया जेको मिलिट्री जो फ़ौज उनजो रिप्रेज़ेंटेटिव जेको आहे सो हामान आहे ऐं पंहिंजो ऐं टी जेका चोथीं ताक़त जेका आहे वॾी सां आहे वापारु वारी बिज़नेसमैन बिज़नेसमैन जेको आहे सो कारून आहे ऐं इहे चारि ई टे ताक़तूं जेके आहिनि से धरतीअ खे बुछड़ो बि कनि थियूं धरतीअ ते फ़साद पकिड़ण वारियूं इहे आहिनि इन्हनि जे करे धरती ते जेको आहे सॼो फ़साद थिए थो ऐं हामान ऐं क़ारून ऐं पंहिंजो फिरॉन ऐं पंहिंजे इन्हनि सां सॼो फ़साद जेको आहे पखिड़िजे थो इहो सूरत कसस में ॿियनि सूरत में इहो मतिलबु क़िस्म जी ॻाल्हि ईंदी इहो हाणे कयोसीं ज़िक्र हिन जो हाणे था अचूं पंहिंजे पहिरीं हज़रत मूंसा सां जी ॻाल्हि ईंदी तौसीन त तिलक आयातुल क़ुर ई आयतूं आहिनि क़ुर जूं उहा किताबिन मुबीन ऐं किताब वाज़े जूं आयतूं ॼणा आहिनि इहे तिलकयातुल क़ुरान किताबिन मुबीन ई आयतूं क़ुर जूं ऐं किताब मुबीन जूं आयतूं आहिनि हो जेको हुदाऊं उअ बुश लिल मोबिन जेका हिदायत आहे ऐं बशारत आहे यानी ख़ुश आहे आयतूं के ख़ुशख़री जूं आहिनि के आयतूं वॉर्निंग जूं आहिनि त हिन में छा फलाचु मोमिननि जे लाइ बशारत हुदायूं उहा बुश लिल मोबिनन अलज़ीन जेके कहिड़ा मोमिन कहिड़ा आहिनि जेके अलज़ीन युकीमून सलात जेके सलात क़ाइमु कनि था क़ाइमु कनि था इस्टेब्लिश कनि था मतिलबु त हुनजे मुल्क में जे पंहिंजो सलाद जेका आहे असां ऑफिशली माण्हुनि खे चयो वञे थो बाबा निमाज़ पढ़णु ज़रूरी आहे त निमाज़ पढ़ो ऐं हीअ करियो हू करियो हाणे असां जॾहिं पाकिस्तान शुरू थी वियो हलियो त अॻिते तव्हांखे इहो अर्ज़ु करियां त पाकिस्तान नाले ते त इस्लाम जे शुरू थियो पर जेके बि असांजा अमलदार हुआ उहे जेके निमाज़ पढ़ंदा हुआ उन्हनि खे तमामु वॾे शक सां ॾिसंदा हुआ ऐं उन्हनि उन्हनि ते तमामु डंडो खयो बीठा हूंदा हुआ ऐं निमाज़ पढ़ण जी इस्टेब्लिश करण जो हुननि खे हुकुम कोन हो इहे सभई माण्हू पढ़ियल हुआ अलीगढ़ जा अलीगढ़ में ऑफिसर जेके अमलदार हु जेके पंहिंजे मुस्लमान हुआ से सभई हिन अलीगढ़ में अमलदारी करे ऐं उन्हनि खे निमाज़ मां सां वास्तो कोन हूंदो मतिलबु भले खणी अरबी जो इलूम पढ़ियल पढ़ियल हुजनि हदीस पढ़िया हुजनि न हुजनि क़ुर पढ़नि न पढ़िया हुजनि या न हुजनि पर उहे निमाज़ खे वेझो कोन ईंदा हुआ जे पढ़ंदा हुआ निमाज़ लिकी पढ़ंदा हुआ छो जे करे वाज़े तौर सां खुलियो खुलायो निमाज़ सां पढ़नि त उन्हनि खे ऑफिसर जेके अमलदार जेके नौकिरी मां कढी छॾींदा या इन इन करे अहिड़ो मतिलबु हिकिड़ो रवयो हुयो पोइ वरी हाणे पंहिंजे कंहिं ज़माने मंझि ज़िया वग़ैरह जे ज़माने में या छा पोइ ॿियनि मुल्कनि में जेके हाणे जिते किथे पंहिंजो एयरपोर्ट ते मस्जिदूं आहिनि हुते निमा या प्लेस ऑफ वर्शिप आहे हुते माण्हू निमाज़ पढ़ी सघे थो वज़ू करे सघे थो ऐं हाणे सॼे मुल्क पाकिस्तान में पियो हाणे उनजो वरी उबितो वरितो अथऊं फ़ाइदो सो इहो त पंहिंजो ऑफिसर अमलदार अचनि पंहिंजो यारहें बजे मूं ॾिठो आहे पाण कैबिनेट डिवीज़न में ऐं मां ॾेढ महीनो हुते रहियसि रहियसि वञी पंहिंजे हिन रिसर्च जे मुतालिक़ हुननि जे पंहिंजो अचंदा यारहें बजे तव्हांजो ऐं पंहिंजो ॿारहें बजे वञण लाइ चांहि पीअण जे लाइ ऐं साढे ॿारहें बजे हिकु बजे पंहिंजो निमाज़ शुरू थी वञे हली ऐं पंहिंजो वञो उते विहोरनि सभई मुंजरा जेके खुटल टुटल पंहिंजो मूज़ी माण्हू वञो हुते निमाज़ पढ़ियो निमाज़ पढ़ण खां पोइ पंहिंजो अॻिते पोइते थी वञो लंच वंच करे हुनमें होटल वोटल आहिनि हुते पंहिंजो मज़े हिन कैबिनेट डिवीज़न में कैबिनेट डिवीज़न जेके इस्लामाबाद जी जिते सॼी आहे हिन जी इस्टेब्लिशमेंट आहे उते जो हाल इहो आहे बाक़ी ॿियनि जो त ख़ुदा ख़बर उनखां वधीक हूंदो हाणे उन खां पोइ साईं ॿी बजे लाइ केॾीमहिल मूंखे हाणे यादि कोन्हे बसि दुकानु बंदि सॼो ऑफिस बंदि बसि सभु निकिरो भॼो अड़े विणा यारहें बजे ई माण्हू आया ऐं हिकिड़ो ॿ कलाक इहो त अॻिते पोइ थिया निमाज़ वेई हली माना हुननि पढ़ियो पंहिंजो कमु जेको सरकारी आहे उहो उनखां अंगु उथो आहे सम्झो इहो अहिड़ो मुल्क़ था हलनि साईं इन नमूने सां त हाणे मतिलबु उनजो वरी जेको निमाज़ पढ़ण जो जेको बहाने सां सॼो वक़्तु ज़ाया करणु ऑफिसल ऑफिशल टाइम जेको आहे सॼो भई निमाज़ पंद्रहें मिंट में अधु अधु कलाक में माण्हू निमाज़ पढ़ी वठे वरी पंहिंजे कम ते अची ड्यूटी ते चढ़नि न ईअं न पोइ निमाज़ जे बहाने हलिया वेंदा बसि पोइ पढ़नि न पढ़नि पंहिंजो वरी वरी जेको ऑफिसर वॾो हूंदो हुनजो अमलदारु उहो उहो वरी घणो करे निमाज़ पढ़ाईंदो उहो वरी पढ़ियलु हुजे बेज़ार न हुजे मूंखां ई चट हुजे पोइ सफ़ा हा पर पोयां वरी चई मूंखे ॾेखारींदा हुनखे आऊं आयो आहियां हा बराबरि तूं आई तुंहिंजी हाज़िरी आहे तुंहिंजी लॻी तुंहिंजी नौकिरी मथे आहे तोखे त प्रमोशन था ॾियूं पंहिंजो यको हाणे पंहिंजो वीह में ॿावीह था कयूं ॿावीह में वञा पंजवीह था कयूं तोखे टीह ग्रेड में था रखूं सम्झो अहिड़ा मतिलबु त माण्हू लाहौल मतिलबु त चङाई कर त उन में बुछराई कंदा जेका बुछराई त पोइ उहा त आहे ई बुछराई पाकिस्तान मतिलबु मुंहिंजो अर्ज़ु हुओ त जेसि ताईं इहो Aligarh I C S S वारनि जो इहो हुयो पंहिंजो असरु रसूख तेसि ताईं माण्हुनि खे निमाज़ूं पढ़णु कोन थी ॾिनऊं अमलदारनि खे अमलदार वञी घर में लिकी जेकॾहिं को हूंदो हुओ चाढ़ो मुंहुं त उहो लिकी घर में वञी पढ़ंदो ऑफ़िसनि में पढ़ी कोन्ह सघियासीं ऑफ़िसनि में पढ़ंदा पादर हण बिना हुनखे तव्हांजो केरु पढ़णु कोन ॾींदो निमाज़ पोइ वरी घर में वञी पढ़ंदा जेके लिकी लिकी वरी हुन ते जासूसी रखंदा भई नवाज़ूं त कोन थो पढ़े वञा ॾिसिजो इन करे पोइ सॼो फितनू थी वियो हलियो भई जेको कौन सा इस्लाम हमको त फता न نہیں इस्लाम हुस्क کون سا का सुनी का شیعہ का हू का ہی मुसीबत वॾी करे छॾियऊं हाणे इहो थियो मतिलबु त यानी माण्हू इंसानु जेको आहे फितनो हुनखे खपे ई खपे चङाई में बि کھپے ऐं میں में बि फितनूं हाणे इहो थियो सलाद तव्हां ॻाल्हि कईसूं त लज़ीन यूखी मूं न सलाह उहो यूथू न ज़कात ऐं ज़कात ॾियनि था ज़कात अॻियुनि क़ौमुनि ते अर्ज़ु कयोसीं त जेको ज़कात ईअं कोन्हे जीअं असां आहे टू पॉइंट फाइव परसेंट त मतिलबु अढाई परसेंट यानी चालीहो हिसो सो बि कमाईअ जो यानी जेको बचियो हुजे तव्हांजो ईअं न त जेको तव्हां कमायो था हाणे हिते जेके असांखां ही ज़ख़्त वठनि था ॾंढु पंहिंजो खणे जेको बीखाए खे ॾियनि उन्हनि खां बि वठनि था टीह परसेंट लाइ ॿारहं सोरहं परसेंट लाइ घणो परसेंट सम्झो उहो वठनि था उन्हनि खां हर हिकु जेको कमाए थो हिकिड़ो डॉलर वीचारो त उन खां टीह सेंट फुरे था वठनि किचॾनि पोइ हुनखे ॾियनि कोन्ह बराबरि इनकम टैक्स आहे हुनखे चवनि हाणे तव्हां यादि भई ज़कात ॾियो या इनकम टैक्स ॾियो ॻाल्हि साॻी थी पर हू जेका अलाह जे कारण हू जेका जानकी जे कारण या पंहिंजे फलाणे जेको अमलदार आहे खायो पियो ॾंढ को मिलियन मिंट सां हुनजो पघार आहे ऐं वरी हीअं चयो अञा मिलियन हिकिड़ो हिकु अलाए केतिरा मिलियन टे चारि की पंज मिलियन ख़बर न आहे ऐं मु हिसाबु करे ॼाणा कोन्ह तुंहिंजो पर हिन ॾिसो त हुनजो पघार घणो अथसि हींअर हेतिरा मिलियन पंज मिलियन लाइ घणा वरी हिकिड़ो मिलियन हींअर वधायो अथसि पंहिंजो पघारु हाणे इहे पुछड़ायूं आहिनि वॾा जेके अमलदार आहिनि उन जूं एॾियूं पुछड़ायूं भई तव्हां वटि अॻु में ई घणा भेणा पैसा आहिनि त छा था करियो एतिरनि पैसनि खे न उहो इहो असीं खॾूं खोटे हुन में विझंदासूं आसमान पैसो मोकिलींदासीं एतिरो मतिलबु त हाणे हींअर पुसरूं पधरियूं पियूं थियनि हीअ पैनामा पेपर निकिता आहिनि को पंहिंजो पधा कयो अथई असांजो जेको जानकी आहे उहो बि हिन सां हुन में मुलविस आहे उहो कैमरोन जेको आहे उते जो आहे इंग्लैंड जो आहे अॼु करप्शन जी कॉन्फ्रेंस पई थिए लंडन में उनमें जेको हाल चऊं भई अलाए छा कहिड़ा लफ़्ज़ चई वरितई माना नाइजीरिया ऐं अफ़गानिस्तान जे मुतलिक़ पोइ हाणे अची पोयां पिया अथसि माना तूं पाण बि जेको आहे सो वॾो करप्ट माण्हू आहीं जो हेॾा पैसा तुंहिंजा ॿाहिरि दौलत में इनकम टैक्स बचाइण जे लाइ रुगो कनि था त हाणे इहो मतिलबु त हाकिम जेकॾहिं अहिड़ा करप्ट थींदा पोइ हलंदो कमु कीअं त ज़कात जे सिलसिले में अहिड़ी इहा ॻाल्हि कईसूं त ज़कात में करप्शन पंहिंजा अॼु वेचारे गीलानी जो पुटु लधो आहे मूंखे ख़ुशी थी अलहमिला पर किथे रखियो वेठा हुआ हुनखे बिना टे चारि साल या कोई छा ला हुनखे जहिड़ो रखियो वेठा हुआ त हू त थोरा हिते थिए हुनखे खारियो आहे पहिरियों हुनखे ॾंडु करे वेठ वेठा हुआ हुनजो छा मतिलबु हो हिन ॻाल्हि जो या हिन पाण ई को मोकिले छॾियो पंहिंजे पुट खे कॾहिं ईअं थींदो आहे की माण्हू मोकिले छॾींदो भई तूं भॼ हिते न त पधार लॻंदई वञी त वेही रहिया हाणे हुननि हथु करे हिनखे ॾिनो आहे चवंदो आऊं ॾाढो अॼु ख़ुशि थियो आहियां पर ख़ुदा खे ख़बर आहे त इनमें कहिड़ी ॻाल्हि पिनहान आहे अल अलाह मुरमाए थो अलकीबू न सलातत उहे आख़िरत जो खे मञणु उन्हनि जे लाइ ज़रूरी आहे यानी मुस्लमान मोहमिन त आहे जॾहिं आख़िरत खे मञे यहूद नसारा जो दीन जेको आहे सो आख़िरत ते मञण ते हो पर हाणे न आहे छो जो हाणे हुन डिक्लेयर करे छॾियो आहे बाक़ाइदे अरिड़हं सौ पंजासी वारे हुन में पीटर्स बर्ग लाइ छा पीटर पीटर बर्गर खां इहे हुन काईए चई छॾियो आहे त पंहिंजो असांखे एतवार कोन्हे को माण्हू उथंदो ऐं को हिसाबु किताबु कोन्हे को ऐं जनत जहनम कोन्हे को हीअं बि कोन्हे को हू बि कोन्हे को इहे जेको ॻाल्हियूं आहिनि सुहिणियूं पंहिंजे तौरात इंजील मंझि ऐं इहे मिड़ी मिरी पढ़ण जे लाइ भलियूं आहिनि पर इहो असांजे लाइ रद्द आहे मतिलबु त असांखे खपे कोन त इन करे ज़रूरी आहे त माण्हू निमाज़ ऐं पंहिंजो ज़कात शेर थी मतिलबु जेको बि आहे या छा ऐं आख़िरत जी ॻाल्हि जेका आहे सतमाव ज़रूरी आहे उन ते हुनखे पको यकीन इहो किनो माना सर्टिट्यूड जंहिंखे पूरो पको यकीन हुजे इन लाइ पर हुनजे मुक़ाबले में इन लज़ीन लायोमिनून बिल आख़िरत जेके आख़िरत खे नथा मञनि उन्हनि जे लाइ ज़ईन आलो अमाल उन्हनि जा अमाल जेके आहिनि बुछड़ा आमाल मतिलबु त बेहयाई जा आमाल बुछड़ाईअ जा ख़्वाहिशी जा करप्शन जा खाइण पीअण जा हिन करण जा हुन करण जा जेके बि मतिलबु क़तल गारत गनि जा जेके बि हुननि जा तरीक़ा आहिनि ज़िंदगी जा उहे असां हुननि खे सुहिणा सिंगारे ॾिना आहिनि ज़ईन असां सिंगारे ॾिना यानी हुननि खे सिंगार लॻनि था पोइ शैतान अलाह हुनखे हुकुम करे वारो करण जे पोयां लॻ थो लगो पोइ ज़ैन ज़ई न अलम अहमालमह पोइ उन खां हू अंधा थी था वञनि जे मामले खां या सलाद जे मामले खां या पंहिंजे ज़कात जे मामले खां चैरिटी जे चङाई जे अख़लाक जे ॻाल्हियुनि खां हू अंधा थी था वञनि स्पिरिचुअल हीअ अंधा मतिलबु अलाह ताला वेहनि फरमायो कुरशी में त इहे अखियूं जेके आहिनि ॿाहिरियूं इहे अंधियूं न आहिनि पर कल्ब अंधा आहिनि कल्ब अंधा ही कल्ब बि तरह सां रूहानी तरह सां स्पिरिचुअली दे आर ब्लाइंड हाणे हीउ जेको अॼुकल्ह मटीरियलिस्टिक जंहिंखे थो चइजे पंहिंजो रेशनलिस्टिक इहे जेके माण्हू आहिनि पाण खे साइंटिस्ट था सम्झनि या हीअ पर अख़लाकियात हुन में कोन्हे पंहिंजो रूहनियत हुन में कोन्हे उहे जेके आहिनि से अंधा आहिनि पंहिंजे स्पिरिचुअली जो हुनखे ॾिसण में कोन थी अचे त असांजे दीन में बि जेके दीन पाण खे मुस्लमान सॾाइण वारा जिन में स्पिरिचुअलिटी न आहे जिन में रुहानियत न आहे जिन में ख़शियत न आहे रुगो ठूंगा पढ़नि हणनि था निमाज़ जा पंहिंजो हीअं करे हूअं करे बसि वॾे वाके सां पर हर ॻाल्हि खे रद्द कनि जेका अलाह जी ऐं अलाह जे रसूल जी चङाई जी ॻाल्हि जेका स्प्रिचुअल जी ॻाल्हि जो उनखे रद्द कनि था त उहे ॼण रुहानी तरह सां अंधा आहिनि या मां हू अंधा दिलि जा अंधा आहिनि साईं बेरवाल साहिबु चयो त दिलि जा अंधा आहिनि हाणे जंहिंजो लफ़्ज़ त कोन्हे पर माना इहा थी त रुहानी तरह सां उहे अंधा आहिनि जो अखियूं भले हुजनि ई ॾिसनि पिया त हीउ वण आहे खजी आहे गाॾी आहे मुंहिंजो पीउ आहे हीअ मुंहिंजो पुटु आहे उहो भले अखियुनि सां ॾिसंदा हुजनि पर हुनखे उहा ॾिसण वारी ॻाल्हि जेका अलाह ताला फरमायो त दिलि सां जेको माण्हू ॾिसे कंहिं सां मुहबत सां ॾिसे उन सां कोन था ॾिसनि उन्हनि जे लाइ बुछड़ो अज़ाब आहे तयारु थियो पियो आख़िर हुमुल अख़सरून ऐं उहे आख़िरत में खसारे वारा वधीक खसारो खसारे वारो हिकिड़ो थियो ॿियो वरी अख़सर अख़सर माना तमामु वधीक सभिनी खां वधीक खसारे वारो टोटे वारो नुक़सान वारो उहो उहे थींदा यानी इन जा ॿई ॻाल्हियूं आहिनि हिकिड़ो त हुते धरती ते बि हुननि ते अदाब आहे ऐं आख़िरत में बि हुननि जो अदाब आख़िरत में खसारे वारा थींदा जेकॾहिं नफ़े वारा थियनि हा त जनत में वञनि हा हाणे जहन में वेंदा खसारे वारा थींदा त हाणे हिते असां इनकुल हकीमिन असां हितो त ई लाथो आहे क़ुर जेको आहे हकीम ऐं अलीम वठां हकीम ऐं अलीम वठां वटि आयो आहे क़ुर जेको असां लाथो आहे हाणे हिते असीं वक़फ़ो करे था इनशा अलाम वफ़ा वरहमना वरना वाफ़ज़ना वाहना अला सरातक़ीम सज़ीना